Handelinge, hoofdstuk 27 Toen ons vertrek naar Italië toe bepaal was, het hulle Paulus en een paar ander gevangenis aan Julius, een officier van die keizerlijke regiment, oorhandig. Ons het weggevaar aan boord van een skip van Adramitium, wat bij die havens van die provincie Asië zou aandoen. Samen met ons was Aristargos, een Macedoniër van Thessalonica. Ons het die volgende dag in Sidon aangekom. Julius was tegemoetkomend teenoor Paulus en het hom toegelaat om sy vriende te besoek. Hulle het hom van die een en ander voorsien. Ons het daarvandaan weggevaar en ons is aan die beskutte kant van Siprus verby, omdat die wind teen ons was. Met Cilicië en Pamphylia aan ons regterkant het ons die see oorgesteek en Mira in Lycië bereik. Daar het die offisier 'n eh, Alexandreinse skip gekry wat na Italië toe sou vaar en ons daarop gesit. Ons het dae lank stadig gevaar en met moeite reg oor Knidus gekom. Toe die wind ons nie toegelaat het om verder op die koers voort te gaan nie, het ons aan die beskutte kant van Kreta by Salmonei verbygevaar. Ons het met moeite langs die kus opgevaar en 'n plek met die naam Mooi Hawens bereik, naby die stad Lasea. Ons het baie tyd verloor en dit het al gevaarlik geword vir skeepvaart, want dit al begin winter word. Paulus waarsku hulle toe. Manne, ek sien dat ons vaart van nou af gevaarlik sal wees en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan kom nie, maar ook lewensverlies. Die Romeinse offisier het egter meer waarde geheg aan die mening van die kaptein en die eienaar van die skip as aan wat Paulus gesê het. Die hawe was nie geskik om daar te oorwinter nie en die meeste wou liewer daarvandaan wegvaar en probeer om Phoenix te bereik. Phoenix was 'n hawe van Kreta wat suidwes en noordwes see toe oop lê. Daar sou hulle kon oorwinter. 'n ligte bries het uit die suide begin waai en die manne het gedink dat hulle hulle plan sou kon uitvoer. Die anker is gelig en hulle het so na moontlik aan die kus van Kreta gevaar. Maar dit was nie lank nie toe waai daar 'n stormwind van die land af, die noordoos, genoem die Erakilon. Die wind het die skip meegesleep omdat dit onmoontlik was om die skip se boegwind op te hou, het ons dit opgegee en wind afgedrywe. Ons het 'n bietjie beskutting gevind toe ons onderkant die eilandjie Kauda langs kom. Daar kon ons darm met moeite die bootjie van die skip in veiligheid bring. Nadat die matrose die bootjie opgehaal het, het hulle as noodmateriaal 'n paar toue styf onder om die skip vasgemaak. Omdat hulle bang was dat die skip op die sandbanke van die Sirtis verpletter sou word, het hulle die dryfanker laat sak en die skip sommer so laat drywe. Omdat ons baie swaar gekry het in die storm, het hulle die volgende dag die skip se vrag oorboord begin gooi. Die dag daarna het hulle eie handig ook die skip se toerusting in die see gegooi. Daar lank was die son en die sterre nie te sien nie en het die geweldige wind voortgewoed. Uiteindelik het ons alle hoop laat vaar om gered te word. Nadat hulle 'n lang tyd nie meer geëet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê: "Manne, julle moes na my geluister het en nie van Kreta af weggevaar het nie. Dan sou ons hierdie ramp en skade vrygespring het. Maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle: hou moed." Niemand van julle sal sy lewe verloor nie. Net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê: Moenie bang wees nie, Paulus. Jy moet nog voor die keiser verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed manne. Ek vertrou op God dat alles net so sal gebeur soos hy vir my gesê het. Dit is so bestem dat ons ergens op 'n eiland moet strand. Die 14de nag dat ons so op die Adriatiese see rondgeslinger is, teen middernag, het die matrose vermoed dat ons naby land kom. Hulle het 'n diep loot uitgegooi en 'n diepte van 36 meter gekry. 'n Bietjie verder het hulle weer die diep loot uitgegooi en toe was dit 27 meter. Hulle was bang die skip loop op die rotse en het toe vier ankers by die agtersteewe van die skip uitgegooi en gewens dit moet dag word. Die matrose wou wegkom van die skip af en het die bootjie in die see neergelaat onder die voorwendsel dat hulle ankers by die boeg van die skip wou laat sak. Paulus sê toe vir die offisier en sy soldate: As hierdie matrose nie aan boord bly nie, kan julle nie gered word nie. Toe het die soldate die toue van die bootjie afgekap en hom in die see laat val. Net toe dit begin lig word, het Paulus almal aangespoor om te eet. Vandag is dit al 14 dae dat julle in spanning wag sonder om iets te eet. Daarom raai ek julle aan om nou te eet. Julle het dit nodig om gered te word. Niemand van julle sal 'n haar van sy kop verloor nie. Nadat Paulus dit gesê het, het hy brood geneem, God en teenwoordigheid van almal gedank, dit gebreek en begin eet. Hulle het almal moed geskep en self ook begin eet. Ons was altesaam 276 mense aan boord. Nadat hulle genoeg geëet het, het hulle die vragkoring in die see gegooi en so die skip nog ligter gemaak. Toe dit dag word, kon hulle nie die land herken nie, maar hulle het 'n baai met 'n strand gesien. Hulle besluit toe om die skip daar te laat strand as hulle kon. Hulle het die ankers afgekap en in die see gelos. Terselfdertyd het hulle die toue wat die stuurspane vashou, losgemaak en die voorsail gehys sodat die wind die skip strand toe kon voer. Maar die skip het op 'n sandbank geloop en gestrand. Die boeg het vasgesteek en kon nie beweeg nie. Die agtersteewe is deur die geweld van die golwe stikkend geslaan. Die soldate het besluit om die gevangenes dood te maak sodat niemand van hulle dalk kon uitswem en ontsnap nie. Maar die Romeinse offisier wou Paulus red en het hulle verhinder om dit te doen. Hy het die mense wat kon swem beveel om eers te oorboord te spring en land toe te swem. Die ander moes dan volg deur aan planke en ander wrakstukke vas te klou. Op hierdie manier almal veilig aan land gekom.